tugas saking nabi lan rasul niku dakwah nyampe ke wahyu neng boten diparingi tugas memaksa ison de paksaan maring pitutu unamu kusi Allah. Nah, ayat kusi Allah nerangake tugase kanjeng Nabi. Sebab kanjeng Nabi sopo asyik dengan umat. itu kadang-kadang sok denger-denger tak tandanya bolak-balik kok gerak Islam gerak untuk hidayah nah, terus ayat ini betul Laisa ora ono alaika kutu merapin atas seseliramu Muhammad Ujarum opo misusui manusia. Kue kurang mampu. Misusui wong kurang mampu. Lakan jenafi. Lekepengen. Lekepengen. Wong-wong kafir ini do masuk Islam luwe-luwe pak lek niku. Paman Hamzah, Paman Abu Dholib, Abu Lahab. Niku sing iso masuk Islam Hamzah. Sing Abu Lahab ora iso. Abu Dholib malah sakit banget Abu Talib ku nalika arep mati ditenggani kanjel Nabi. Nangko no wis ana Abu Jahal, Abu Lahab nunggoni. Kanjel Nabi Wong Abu Talib si kulewe bela jeng Nabi luar biasa. Duwite kekuatannya Anjar tiga aku karo wong kafir Mekah sing ada ngadani aku tolik. Apa sih bukannya Nabi nanti Abu Talib, sampean kula aturi maos kalimat syahadat sakalimah wae. Mangke nek sampean purun Bejeng kula tanggung suwargo. Saat benar mojo sahajat. Pun diatongi jotos karo Abu Lan Abu Jahal. Sampan ampun menceng saking agama Pak Bapakmu Abdul Muttalib. Sampai tetap Abdul Muttalib baik. Abdul Muttalib orang bisa ngomong. Kajian Nabi balai nenek. Nanti eh. masih Temurun ayat inna kala tahdi man ahdabda walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Selira Muhammad ora iso memaksa mitutui wong sing kok senengi. Ora iso. Walakin Allah yahdi man yasha. Sekisah ukusi Allah. mulane kanggo pito nek nuju mulang rengene anak-anak muru iring tombo teparu pito laksanake artine supaya sampean joko nek cara jawa ya Allah Gusti Ustaz menikah mungkin sampan paringi pindah. Nek coro Arab, Allahul Mahdi. Nek suci, i, nek Allahul Mahdi gini. Jawa Arab gini, Jawa Jawa gini. Artinya ngeretek. Sebab sing iso paring pitutuh namo Gusti Allah. Dicari lagi. Walakin Allah lan tetapine Allah itu yasi. Paring pitu sapa Allah man yasa. Eng wong wong kang ngersakake Allah ing. Sing iso paring pitu Gusti Allah. Sing pitu duwi sing dadi kersane. Nek ora dikersakake, boten sakit. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma lan endi barang tunfiqu ulamun podo nyumbang ke sira kabeh min khairin bayane saking bodho. Harta pendamu kan kok sumbang ape. Gajarane ku pali Moko mokong makanan ringene biro-biro awakmu. ganjaran lemo sedekah iku bakale mbok tampa besok rene kaya ngono wa ma tun fi kunalan ojo napakake sira kabeh ojo nyumbangake sira kabeh ima di nahi dalam khobar nanggu makna nahi wama tum sira nang jangan lan ojo nafaka ate sira ojo nyumbang ate sira ing badamu illa Awas awajilla kacoku kula ridane Allah sepese kula kajaran saking Allah jadi nek ngen pakang ke nak nuju nyetegah ke badan-badannya supaya sing ikhlas. ikhlas mau golek ganjaran saking Allah. Ojo golek ganjaran dunia. Nah, ajo mak saiki iku. Aga sing golek ganjaran dunia. Nah, luwe-luwe ana pilkada. Nah, ngedumi duwe sering rakyat supaya jadi itu itu istiwa awadillah jelas-jelasan maun gue tak wakil semuanya besok aku pilih ya kadang-kadang setahun-setahunan. Nah itu namanya Quran dipengen sing kaya mana itu. Tekan sing milih ya ngono, aku nek bawahi yo kene beso milih padha. Ah niku karo-karone ora ikhtiwa awasil. Tapi amal golek ridane Allah, ngamal golek ridane Allah ku amal. Ya senajan angel kaya apa, ya dicacah. dilatih. Nah, latihannya biye, nek ngamal ojo agak-agak dikit, berak kuat, hati ini berak kuat. Upamane, nyemplungi peti masjid, ya. Gowet kita ke rumah lima ratus rupiah. Berapa kali rupiah. Nah, ini tuh kira-kira ikhlas iso. Bumung lai sewu, ikhlas iso. Tapi kuna berjuwono, negeri mas, kas masjid satu sewu. Kaya-kaya kudu muka, kudu berdua tangan. Mulanya latihannya, alit-alitan Allah. Bosak mampu nih jenengan, Yang penting, ibtiwa awajillah. Niki nak sampan latih, sampan lebu masjid, besok duit sewu teko rumah. Rokit. Niki kira-kira ni ku, gulet ridhani Allah gampang. Tapi pun naik kegedean, ah, sakit pun, dan itu tergantung masing-masing. Wama tumpiku min khairi. Wama utai barang tumpiku kang nyumbang ake siro kafe ikma min khairi sangkik badamu. Yuwafa ilaiku mongko bakal ditepati dituhoni ilaiku sopo siro kafe. Besok pasti ana pembalasannya. wa antum la tuzlamun khale sayyiro kafe la tuzlamuna ora bakal dikani kaya sira kafe ganjarane lunas ora bakal dikurangi Bahasanya terang agak bab infak. Gulek rizanya Allah. Terus nerang agak. Sopo wong sing berhak lan perlu diedukasi disumbang lu sapa ayat canda ibu niki nerangake sahabat muhajirin sahabat muhajirin itu wong panjen wong pindah sopo daerah daerah liane Joko Mekare Madinah ora pareng sangu dicegat karo wong kafir kafir. Jadi nok Madinah itu ora ndepo. Mulane mengko ayat itu diterangake lil bukoroi. Lanang Madinah sahabat Ansor akan sing suge suge. Sing muhajirin sahabat kanjeng Nabi niku ana sing disebut muhajirin, ona sing disebut Ansor. Sing disebut muhajirin niku wong-wong Mekah sing tinggal ing negara Madinah. Sing sahabat Ansor niku sahabat kelahiran Madinah. Nah, ini kula terang akhirin, kersane makin mapan. Jadi sing muhajirin itu fakir mereka mergorak tamu. Lah sing sahabat ansor sing suke-suke dianjuri nyumbang. Lah niku kejadosan sahabat Abu Hurairah ditugas kanjeng Nabi Rene Abu Hurairah nu aneh maca Quran, wiridan Quran, terus dijauhi kanjeng Nabi, ya Abu Hurairah, ta'alamil Quran wa 'allimhun wala tazalu kazalika hatta ya'tiya kal maut fa innahu in ata kal maut wa anta kazalika hajjatil malaikatu ila qabrika kama yahajjul mu'minuna ila baitillahil haram Dijawab kajian Nabi khusus Abu Rero. kue ngaji ya Quran. Ijai ngaji ngaji karo kajian nabi. Nek wis iso mulangno. Mulangno Quran nganti sak matimu. Nek kowe gelem ngono mulang Quran nganti tekan patimu bakal alam kuburmu. Ini mana ambon kuburan alam kuburmu disekani malaikat tiyalai malaikat pendino lelekat di dene ka'bah selalu ditawafi wong haji lan wong umroh kaji nabi lek berubah ngono Ka'bah niku pasti ana sing tawaf. Padahal tawaf wong haji atau wong umroh. Ditawafi. Wong tawaf iku ora mandeg-mandeg nek durung ana swara omat. Nek suara azan gae iki diter. Mampu nek wis ana komat, rakyat do mandek di tawaf. lah sore rati berbunga alam kubur besok diarai malaikat pendino lekat di sini ditawapi wong haji dan umrah sing ditawap lah sahabat sahabat sing ngaji karo Abu jumlahe ana petang atus sahabat tu hajirin petang atus disebut ahlus sufah ahlus sufah sot fatabudel ahlus sufah ana petang atus Madinah dulu ana pondok sementara manggone no emper masjid Madinah. yang ember masjid Madinah. Lagu Reno, dijauhi ganti Nabi mulang itu orang-orang bisa roi. Orang-orang bisa roi. Itu caranya Nabi Reno, nanti pasti bertahan. Awak itu kuat luwe tetap pertahan mulang terus. Tapi nek wis madarane luwe, nek wis rapat. Abu Rera medar saking masjid, nak ngarep lawan. Nyegat rawe jenapi. Kanjeng Nabi yang jadi cegat Abu Rara Persa di wadah yang Kanji Nabi terus paling nopo-nopo. Itu. Jadi bertahan. Ini kanger. Kontak gratis. Kontak gratis. Nah itu temurunnya ayat menikah di Bukoro. Itu jangan diikit. Lah nek saiki sapa? Wong saiki buka ora iki ya wong sing ngaji, wong sing mulang, sing ra iso begawe. sane mulang terus ngaji terus nyabut gawe mergo apa karena waktu wis gawe sempat iki ayate, e nembe bagi kula wis temurune sampun kula terangake lil fuqara Jare majrur niki ta'alluqe rene as-sadaqah. Utawi sadaqah iku lil fuqara ikang wong fakir miskin. Alladzina ukhiru kang terpahan sapa fakir miskin. Terpahan waktu deh. Alladzina ukhiru kang terpahan maksude. bisa bihillahi krono negaake agamane Allah. Negaake agamane Allah iki dicerangake teng Quran padha uga perang sabil atau ngaji. Panjenengan menawi kepengen ngerti jalile, Surat At-Taubah utawa Baroah juz 11 ayat 120. Surat Baroah utawa Surat Taubah juz 11 ayat 120. Unine ayat wa ma kana al-mu'minuna yanbiruka Falaula nafara min kulli firqatin minhum ibadul liyatafaqahu kau din wa liyunziru qaumahum idza roja'u ilaihi la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Barwane nek akhir ora sayojo wong Islam yo mangkat perang kabeh ora apik sing ngendika Gusti Allah ayat barwane nek ngateake ora sayojo kula ora apik Wong Islam do mangkat perang kabeh perang sabil kabeh ora apik Medan ini mempelajari sastra bahasa. Sampan pun sakit tetap pakai hukum. Oh, nak mana perang sabil, gorak berdoa. Bisa jaga. Sebab nak lu mau kafe malah apa itu? Berarti perang gorak wajib. Gorak berdoa. Tapi berdoa ibadah. Terus saya enggak. Walaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fisi. Mongkong bo iyo. Ono sekelompok muslim sing minterake agamane tegese ngaji. Liyatafaqahu fisi. Rapale cekak. Liyatafaqahu ngaji fisi ni Oh sebagian muslim ono sing merlokake waktu deka ngaji. ngasi. Mampu nawe jisa, wali jemliru kau mahun gung berengetake gukulak le masyarakat. Ida raja uwile juwil wisik perang nak kemule, kan jauman ngaji ku diulang. La'allahum yakdarun, bedo ngati ngaji Iki pentingnya ngaji di jajan keras satu ayat. Pulau Wang Sulimale surat Taubat atau surat Garoah ayat 11 ayat 120. Bagi ngaji ayatnya jajar karo perang. Malah bahasanya orang apa. Nah, wong perang apa. Wahyu ono sing gelem ngaji. Iki. Mulane perang sabil mati syahid. Wong ngaji mulang mati syahid. Jemaah syahid dewe-dewe nek perang sabil ku syahid dunia akhirat nek ngaji ora mulang mati syahid akhirat. Tegese jahit ake ratnang dunyane biasa di rumah kaya tidusi, diulesi, disolasi, tapi pun akhirat deh, kode karo sing pernah. Mulanya nak kene, istilahnya bisa pilihlah. Abu Rerah mimpin ahli sufah, kong petang atus, nak masjid, Sebabnya apa? Durung ana pondok. Jadi durung masjid. Itu diisarai alladzina ubsiru fi sabilillah sing tertahan waktune berjuangake agama Allah ngaji. Layak sate ora diterangno layas tati una rapodo mampu sopo lazina bukoro maurah mampu dorban ing bepergian fil arti nomone permukaan bumi perlu jaga nyabut kawit orang mampu tegesi orang no waktu ini sebab apa? sebab sibuk nomone mulang lang ngaji yaftabuhumul jahilu do nyono nyono hum ing bukoro al jahilu sapa wong sing bodho bodho agnia di nyono le foto sufi merasa aku bi mergo karso ora kelem jalur jalur wong sing bodho bodho do nganggep Sokakot ahli sofa sejorok masjid ngaji diulang Abu Rabi, wongi suke-suke. Nyanane suke-suke. Sebab apa? Bukti ini tak tahu jaluk-jaluk. Angger, angger tak tahu jaluk, suke. Ah. Ini yang sakit menjahit. Ta'rifu hum ngerti siro kape hum ing ukoro. Bisi ma tanda tanda ini. Wong itu tawadu ada kasur lemes awake. Ketoro. Layat alunan nasa ilha kaura tahu jalo jalo siapa bukoro an nasa engkoro manusia ilha kan kelawan jalo jalo tenang. ilham banyak seorang baharwani kelawan juwet juwet pulau badan bahar juwet juwet itu nasara pulau ilhaman kelawan becek becek orang tahu jaluk jaluk ada seorang orang ziarah itu orang jaluk diajak orang boleh kejar jaluk eh juwet juwet becek becek dah para sahabat orang kerja ngeleh ngeleo tetap ditahan. Cuma susu secara kontak batin gurune Abu Rerah meduhi kanjeng Nabi. Terus sahabat Ansor dianjuri Wama utawi sesuatu barang, utawi sisi-sisi barang tukti kuiku lakon apa pakai siro imamin khairin saking bodoh. Fa inna Allah bi alim mongko sakjane Allah bi kelawan ngadut iku alim mudane. Ya, ya. Apa sing ke Allah dari Dalika ayat iki temurun. Sahabat Ansor merah-merah nabi muhajirin luar biasa. Nanti muhajirin jadi cangkung nang jaleme. Upamane jaleme orang kamar loro. Sing ape kanggo muhajirin. Sing ala tinggo kiri. Barang-barang sing dibutuhake muhajirin selalu dilengkapi di sediane. sing endah. Sahabat muhajirin sing ditampung senggel jo jago bojo. Sing sahabat ansor sing nampung bojone papat. Itu sahabat muhajirin sing ditampung ditawani. iki wis ora tak iki boten nenten boten iki boten dawane ditawani bojoku bapak iki sing kok senenge sing iki ora ono milih sing tuwa ku ora bojoku ngeblor sing kuwi mesti milih sing no Wis langsung dipegat. Gue nek wis tekan ngejae dirapetke. karo wasi manggon kamare sesek nangku cara saiki mana tahan udah eh ngerti ngono angel iki angel angel Karena sahabat itu lakunya kayak mau ngomong maaf ini. Wong saya ini iso, di Terus ayat tanda pun dinerangake kehebatannya Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk golongan sahabat sing suke. Dan saya bin Ali termasuk golongannya sahabat sing boten suke. Kalau baca bangkon mengenal pakai Sing bin Ali boten kalebet golongannya suke. kita temurune rene Abu Bakar lan Sayyidina Ali. Abu Bakar niku nate nyumbangake sebagian bandane. Kula waca sampean-sampean. Petang puluh ewu dinar. Petang puluh dinar. Sak dinar iku petang gram maskone kurang sandawis. Wis sampean reket. Sak dinar iku petang gram upama sak gram iku regane petang atus ebu petang gram sak juta Namadosh. Jadi sak dinar itu regane sak juta nematus. Dan pan PK petang dulu ewu. Kalau betul sakit nih. Jadi sak juta setengah mereka kan? Sak juta setengah diambil ya. Ayo. Abu Bakar ini eh, pesak kaya mulai Masya Nanti temurun ayat. Alladzina yunfikuna utai wong aga yunfikuna kang gelem nafaka kejokoladina amwala ubeng biro-biro bandane bila ini dalam waktu bengi yo gelem bengi bengi dicocok uang jalur di duit karena hari rino rino jalur yo mati siron doro samar samaran sakit wa ala niatan gengan sakit niki ini jenengan ini kulo jenengan biasanya Nek ana jaluk bengi-bengi. Ngamuk. Bengi-bengi ya mek ya, jaluk. Mbok esu jam 6. Ora itu, ki wayah sarapan. Jaluk. Bukan ya, sore, sore sore. Iya, no ya alasan itu. Iki disindir karo Quran. Jadi wong sing entrak bandane bengi yo ngawes esu yo ngawes dino yo ngawes samar-samaran yo ngawes samar-samaran ku piye pamane ana wong jaluk wong era cepet ning liwat surat diwehi tetep sirat berada pada wong Betul di ngapusi, ya, ngapus ya orang itu urusan. Jadi cerah, Walahum maka iku kedue na yung biquna ajrun dari ganjarane inda rabi ana ing ngarsane pangeran. Bakal itu ganjaran penuh. Wala pun alaihim lam ora ana kakhawatiran tumajud alaihim ing atase ladina Walau yang lanunya ora ana sapa ladina iku susah yo prihatin orang. Seneng. Sebab ya, Mungkin nang suwarga Nak suwarga ku gak ono sing nyusahno ku gak ono. Nak suwarga ku mboten enten yang berat. Eh eh pipi sing mboten enten mulane nak suwarga ku gak ono jumbleng dalan mboten enten. Bocah sing megel ati niku mboten enten. Lah wis wong suwarga dahar-dahar sak kersane sing disenengi. Munjuk, munjuk. Tapi kok ora pipis ora berat ora endu dadi apa lah iki diterangake ning yang hadis hasil jahatan lan bojoan jadi keringat lah keringat iku luwe harum ini bang misik jadi kepenak kapan Bangunnya suarga itu buatan enten pijet-pijetan barang-barang Aku pesan ping di orang ana itu nang dewe sing ana iku. Suwarga buat enten. Nek asi-asian karo sing estri, karo widadari, itu ana itu. Orang pijet-pijet Itu nang kan eh, kan. suwarga. Jaharan unjukan. Sing diunjuk diajar pertama enak. Tapi kalau sing kedua luwih enak bang sing pertama copotan ketiga luwe enak ini bang sing kedua ngono oh, dari lagi ngimel jarono iki mesen asuhan kan ngimel bosen bosan, enten bosen Anak ah, nang dulu ya bosan iso mangan kacang berarti enak-enak barang tarik sisi kecing ngono kuwi. Iki. Iku dunya itu. pada kaca mangan enak era lompakat bara pewe dengan tak kepleket itu ada kesenangan mangan durian mencret semua itu mana kesenangan mangan kalah kalah kebelen oh no enak kerja ni suwargo buat dengan tak kebelen kepenak eva yang terus nerangake ayat menikah ugi temurun ngerangake Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nasib. Gajah arta. Namung petang diri apa dan dina. Diri apa dan berselapa. Petang diri apa. Duitnya mengikun. Iku ada orang jalan duit-duit. Jiwa isak diri apa. Rino jiwa isak diri apa. Sayyidina Ali. Jadi orang kerbuang suki. Oh, nanti kok. Saya dinali gak ada duit. Siti Fatima ini dulu, ringa ringi, cara Jawa Kudus ringa ringi, ceritanya hamil sepuh ringa ringi. Betul kalau apa kok Aku kepengen mangan selimut. ora apa dicari kondo tak tebak mudi kondo tak tebak iku ora dewe cara khusus Siti Fatimah meja meja dia kepinginan mangan selimut Terus saya dinari mejar ke Inggris, sanggup karo Fatimah, muka no delimo. Rengge ne tonggo utang. Iki cara kula jenengan ora kelas. Lulus wis utang karo tonggo. Mau sakti. <laughs> Ilala tekan pasar di jodol beli momen siji di mana karat siji. Yorak, regane siji ku sakti dihan. padahal biasanya orang. Tetap kalah janji pasti Fatimah cukup, Jadi tak dirham lima siji. Arab mulai cepat cepat dicegat wong non jalan. <coughs> Iki munggo cara pulau jaringan boten sakit lakone. Mas Ali, Mas Ali, nyuwun, nyuwun. apa-apa. Kalau mau baca dahar, kan kiri, tikang pinten, tikang jalu, kalau kepengen makan di limo. Ini cara sampai ya, kira-kira. Iwena pengemis apa Sing Fatimah. Ini cara anak ngelmu, orang jasa. Sejajahnya berpikir. Di limo sisi. Fatimah dan Jepang. Wong iki kak mangan wis telu dino. Dipikir Nek tak wena Fatimah, Fatimah itu mengidam, ngidam itu orang ngeleh, main kepingin. Nuruh di sana. Nek wong ini pekir, luwe, di luwe habis, lima tak wena itu. Sisa di lima, di wena karo pengemis. Atas mulai aku kena kepada Fatimah ya iki. Iya. Engko urusan iku. Tekano mang siti Fatimah sing jenggelek eh, buyang dulu malah guyu lantang-lantang. Sayyidina Ali takut lu kok model. Hari mau nangis-nangis jalur jenimo kok. mau lagi guyu lantang Gajane sampean nyanggupi pulo. Yang mongko sampean betul gajah duit. Sama nilai rengene tonggo. Tunggak silimon kodok siji di dekat karo wong emes. Mbok weno. Sama tambah ke wong emes niku pulo saat ini pun betul kepengen nangan silimon. Ejar ini. akhirnya ya Sayyidina Ali marem oh, lagu Nabi Maut apal Fatimah jadi Fatimah dibaringi perso ini Gusti Allah perjalanan Ali nalika golek kelima niku tapi nggak tadi ke angel di biru ayat ini di cerita riwayat temurune ning Abu Bakar temurune temurune ning Sayyidina Ali sing penting kangge kita nek ana wae sing dikusumkan aja nganti nolak aja nganti nolak nek pancen dibutuhake summa qala alladzina yaquluna rabbana bismillahirrahmanirrahim وعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين